פרק ט' ויען איוב ויאמר אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל אם יחפוץ לריב עמו לא יעננו אחת מני א' חכם לבב ואמיץ כוח מי הקשה אליו וישלם המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו, המרגיז ארץ ממקומה, ועמודיה יפלצון. האומר לה חרס ולא יזרח, ובעד כוכבים יחתום. נוטה שמים לבדו, ודורך על בומותי ים. עושה עש כסיל וחימה, וחדרי תימן. עושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר. הן יעבור עלי ולא אראה, ויחלוף ולא אבין לו. הן יחטוף מי ישיבנו, מי יאמר אליו מה תעשה? אלוה לא ישיב אפו, תחתיו שכחו עוזרי רהב. אף כי אנוכי אעננו, אבחרה דברי עמו, אשר אם צדקתי לא אענה, למשופתי את חנן. אם קראתי ויענני, לא אאמין כי יאזין קולי. אשר בסערה ישופני, והרבה פצעי חינם. לא יתנני השב רוחי, כי ישביעני ממרורים. אם לכוח אמיץ הנה, ואם למשפט מי יועידני? אם אצדק פי ירשיעני, תם אני ויעקשני. תם אני לא אדע נפשי, אמאס חיי. אחת היא, על כן אמרתי, תם ורשע הוא מכלה. אם שוט ימית פתאום, למסת נקיים ילעג. ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יכסה. אם לא אפוא מיהו, וימי כלו מנירץ, ברחו לא ראו טובה. חלפו עם אוניות עבה, כנשר יתוש עלי אוכל. אם אומרי אשכחה שיחי, אעזבה פניי ואבליגה. יגורתי כל עצבותיי, ידעתי כי לא תנקני. אנוכי ארשע, למה זה הבל ייגע? אם התרחצתי במשלג, והזיקותי בבור כפיי, אז בשחת תתבלני. ותיעבוני שלמותיי. כי לא איש כמוני אעננו, נבוא יחדיו במשפט. לא יש בינינו מוכיח, ישת ידו על שננו, יסר מעלי שבטו, ואימתו אל תבעתני. אדברה ולא איראנו, כי לא כן אנוכי עמדי.